Egunon, Aiker, Elizalde? Egunon. Beraz, ipagaleko euntazortzi autetxiek bat egiten dute udalbiltzarekin, zer nolako indarra priseski hartu du ipagaldian udalbiltzak? Bo, nik uste eh, emaitza edo zenbaki horiek erakusten dutena da, uh, ba, alde atetik, bai erapurdin, bai basen afroan, bai siberuan, eh, ba, implantatua dela udalbiltza, eta beste alde batetik, bereziki, Oraingo honetan, eh, ba, orain arte eh, abertzalek bat egiten bazuten gehien bat eh, udalbiltzaekin, poliki polikin ikuste ikusten nahi da, abertzale ere mutik kanpo ere, Euskal Herria intzat hartzen duten hainbat autetxi ikusten dutela udalbiltzan aukera bat eta behar bat. Bilduma egin du Nikolas Blenek eh, makeako hautetxeak eh, larun eh, bilduman, biztan dena importantzia hori aipatu dela, ipagaldean, eta ze puntu nagusi aipatu da ere? Be, puntu nagusi, eh, puntu nagusietan, orain arte eramaten ari den eh, lanaren perspektiban jarri gira, hau da, beheziki lurralde koesioan uh, eimanen ditugun urratsak izan ditugu eztabaidagai izan Uh, ekonomia mailan, izan kultura mailan, izan Euskaren alde, edo eh, beste arlo guztietan, azken finean uh, herri, bat, osatzeko behar diren esparru guztiak landuko duetugu beti uh, koesio ikuspegi batetik nahi dugulako, Eh, Euskal Herria bere garapena ukan dezan, baina garapen orekatu bat eh, lurralde guztietan. Euskal Herriak eh, baditu lurralde ezberdinak, eh? zonbeitzu gehiago iritarrak, beste baltzu gehiago baserritarrak, e, koesioa ipatzen duzu, nola egin lurralde horien desberdintasuna txipitzeko? Bon, be, hor uh, pasaden urtean, abiatu zen ikerketa bat, gaindegiarekin batera, eh? abiatu ginuen hori, eta hor uh, zonbait zonalde, Eh, ikusten ziren, ba, pixkat eh, besteak baino kaltetuago uh, hainbat, hainbat parametroen uh, arabera. Eta hoietako bat uh, agerian zena zen ba, Euskal Pirineoak, eta horretan aurten hiru urtetarako bederen udalbitzak erabaki du hor lan berezi baten eramaitea, Euskarriko Lamorantza ganbararekin batera, bereziki, Eta hor hainbat proiektu lantzen ari dira, eh, berezitasuna da eh, proiektu, e, hori lan, laguntzen ari den ere moa, ebe ego eta ipar euskal herri batzen dutela ere bai. Beraz hori izanen da poliki-poliki, ukanen dugun naikeria, gaur euskal pirinoetan hasten gira, eta gero poliki-poliki euskal herri osora zabalduko ditugu olako, olako, olako lan eskemak eta olako uh, olako gogoak. Ekonomia ipatu duzu, eh, kultura, turismo ere dela pentsatzen dut, nola kudeatu, eh, lantaldeak badituzue, uh, ahlo horien inguruan lan egiteko? Momentuz lantalderik ez da gai hain gai berezietan, baina bai badira gogo eta aman komun batzuk, Eh, horien uh, uh, uh, lantzeko. Uh, bereziki, uh, orduan ez nahi sartuko ea turismoan edo beste arlo batean, baina uh, nahikeria bada koesioa eta baita ere uh, saretzea. Eta gu ikusten dugu horretan, eh, guzti horietan, koesioa bezain importantea dela saretzea Euskal Herri mailan, zenta ikusi dugu, harreman eh, zonbaitzuk eh, egiterakoan, askore askoetan, ebe eh, hain urbil izanik ere, ebe ez ginela hainbeste ezagutzen, eta, eta ez ezagutza horrek, be egiten zuela, ba elkarlanik ez Beraz, saretze horiek ere emanen dira arlo ekonomikoan, ematen ari dira uh, eh, errien eh, parezkatzeekin, eta hoiek ere biderkatu nahi ditugu, eta gainera, uh, esango nuke, berritasun batekin, nun, uh, ba, etzen izanen, bakarrik bi herrien arteko parezkatzeak, baizik eta iru, eta aldi oro, uh, gure nahikeri alitaike, Nafarroko herri bat izaitia, uh, Eusko Autonormi Elkideko koa, eta biztan da, uh, Ipar Euskarriko herri, herri bat. Zazpiek bat egin ezaten? zazpiek bat egin dezaten. Eh, hori baita gure, uh, gure elburu, uh, eh, nagusia. Eh, azken fianean, eh, Euskal Herriko zazpilurreldeak bat eginik, eien garapena ziurtatzea, baina beti garapen, garapen horrekatu bat. Mila bederatzen eta latonita emeretzian eh, sortu zen eh, uldabiltza, izan dira gora beherak eh, geroztik, Abertzale mundutik aratago joiten zela orain, hori da irankortasunaren uh, gako bat? Nik uste dut e, baietz, e, eta bereziki uste dut ere biakaera bat izan dela eh, Euskal Diendartean. bo, ni bereziki Iparra Euskal Herrian ikusten nahi naiz hori, duela ama urte ere ez ginuen ikusiko, ba, dibidez, lurraldeko kolektitatearen aldeko konsensus hori, ba, ez ginuen, ez ginuen hori aurri ikusten duela, duela ama bost urte, eta gaur egun posible da. Eta posible da, zenta, Uh, ebe Euskal Herria eh, potentziala badu eta hori eh, lanean konkretuki hasten girenean ebe, uh, ebe haute txigeienek ordaz konturatzen dira eta ikusten dute ere uh, uh, aipatzen duen beharra baina baita ere potentzial horren bidez Eh, ba azken finean euskaldun eh, edo euskal herritarra izaitea badituela bere abantailak eta eta gure herriak baditu eh, esan bezala eh, potentzial hainitz eta hoiek baliatu behar ditugula elgarrekin aintzina joateko gogoan ditut sarako auzapezak eginiko adierazpen horiek sarako ekimen horretan eta pixkat hortik joaten zen eh, ala, hemen badugu indarra, balia dezagun indarrori herritarren herritarren mesedetan uh, emaiteko. Gomitaren eh, tenorea da mementu hontan eta Iker Elizalde gurekin dugu hau endaiako haute eta mintzo ginen Udal ebe haste buru izan baita udalbiltzaren eh, bilkura eta ebe pausa haitzen edo berriak haitzen aipatzen ginuen lugalde koesioa. Hori zela elduren urteko lan hildo nagusia, nunbait ere bestertuak diren eskualdean arteko diferentzien kipitzeko, eta lan amankumun baten eramaiteko, sinidetzak edo partaidetzak eipatu dituzu. Bez, koisioa horren ardiesteko, ze nundik abiatuko ziste edo zer nolako bizkarrezur hartuko duzue? Bon, be, eh, esan, uh, esan bezala, eh, lan hildo batzuk definituak uh, izan dira, eta bizkarre zurra, uh, biztan da, bertako herriko etxeak uh, direla, eta hortarik uh, lan larun batean aipatu izan ginoen bezala, gure, uh, gure naikeria da ere, Eh, bertako eragile instituzional guztiekin aritzea alde batetik, baina baita ere eh, bertako eragile sozial eta ekonomikoekin. Eta horretan ari gira, eh, urri, urri honetan zeseirekin batera jardunaldi batzuk antoratuko ditugu garazialdean, eta gure naikeria hori dena energia berriztatzailean inguruan, eta gure naikeria litaike hori pixkat gero zabaltzen, zabaltzen joitea beste, beste erumu batzuetara egia da momentu hontan uh, eh, bekoesio horren eh, horren izenean, indar eh, hainitz uh, ematen ari girela uh, base Nafarro, uh, Siberu eta Nafarroago garaiko uh, ipar, ipar, ipar alde horretan. Beraz, uh, ala, hor uh, indarrak kokatuak ditugu momentu hontan eta ba, han egingo dujunaren uh, emaitza, emaitzekin, gure asmoalitzateke poliki-poliki, beste lurraldetara ere uh, indarroien zabaltzea. Errandu zue eh, parezkatzeak, ez dira gehiago parezkatzeak, eh, hiru balima dira, baina hartu uh, eh, oinahitzat uh, ipagaldeko, uh, ipagaldeko bat nafagokoa baita ere Euskal Euskadikoa, eganen dugu, nola egin uh, autetxi gehiagoren ukaiteko? biltzeko? Eh, bai, eh, guk iruditzen zaigu, justu hori sartzen dela eh, leno aipatzen genuen saretze horretan, hori bada helburu bat, eta beste helburua da, biztan da, gaur egun, gaur egun imposatuak zaizkigun iru, iru eremu administratiboak gainditzea, eta aldi oro Euskal Herria Uh, hortan eh, argiki eh, finkatua, finkatua izan dadi nola dugu, ebe eh, herri uh, uh, batzuen gana jo, Eh, eta herri hoiekin hasi lantzen eh, gure asmoa zen bereziki kultura eta kirola uztartzea lehen pausu batean, baina poliki poliki ere bai hiru herri eh, hoien artean harreman eta sare ekonomikoak lantzearena duela gutxi ikusi dugu ba, nola gure gaztazati bat filma horren ikustera joan direnak, nola harreman hoiek landu diren Eskoziako herri batean, Eh, gupentsatzen dugu, eh, ba, Euskal Herrian horrelako esperientziak behar direla, elkarrezagutza hori eh, bultzatzeko eta bereziki egon daitezken batzutan beldurrak ere uh, ba, sautzeko. Eta aipatu dituzu urriko itzorduak besteak beste eh, ekonomia eragileekin eta merkataritzarekin zezeirekin. Bai honan, utziko dugu ulalbiltza bukatzeko aktualitateko gaiekin iker helizalde, endaiako haute txizira. Eta bada endaian, eh, aipatu da luze eta zabal eh, ikastola berriaren proiektua, trabak izan ziren. Eta ikastolak eskola publikoan ukanen ditu laugela berri elduden ikasturterako, baina eh, badira elgarretaratziak eta ez dela apentzia ikaskilekurik uh, ikasleentzat, Zertan da eh, harremana ah, erriko edo gehiengoarekin, eh, akordio bat inzinuten abertzaleek eh, koetxe taldearekin, sozialistekin, bez, aipatzen ote da ikastola berria eginen dea? Fe, ikastola berria momentu hontan aipatzen nahi dena, da justu eh, aipatu duzuna, eh, iribarneko eskolarat ekartzea pausun diren diren eh, aurrak. Bon, hor eh, jakin barda zen eh, gauza initz esan dira asteunetan, uh, Iribarneko eskola horretan badira gaurrekun laureun metro karratu, arrazoin batik edo bestearen gatik, batzuk utxak direlako, eh, metro karratu batzuk eh, utxak, beste batzuk elkartek erabiltzen dituzte, beraz badira laureun metro karratu, ez direnak zuzenean zuzenean uh, eskol, uh, eskolaren aktivitatei zuzenduak. Beraz hor oitu, oitu zaiguna da, ebe zendako ez, baliatu hori uh, eskola, eskolaren zat, eta azken finean ikastolaren zat, eta idei horrekin lanean ari gira, Eta guain, e, eh, ikastolarekin harremanak egon dira, egon da harremana iribarneko e, zuzendariarekin, e, eta pentsatzen dut asteunetan iribarneko e, gurasoekin ere harremanak eginen dira, jende guztia ongi ulertzeko eh, zertara joten giren, eh, ala, eta, eta ikastolak eh, hori behar du, gehiago beharko luke ere, bere garapenaren ziurtatzeko, baina momentu hontan dujun atera bat, edo atera bakarra hau da, eta, eta horren alde eginen dugu uh, inolako uh, zalantzari gabe. Epe laborian mintzuzira, epertainian ongi litzateke egokiagoa uh, ere bat? Epe ertain edo luzeari begira, noski, eh, berba uh, eh, handiako bat, edo berba irugarren eh, ikastola bat plantan emaitea endaian, gaur egun badira, badat bat aur, uh, aurre eskola. Uh, lehen maila berea badu, uh, baina emendatzen ari da urtetik urtera, jakinik endaian aspaldi ez direla uh, eh, kampainak egiten gurasoen gurasoak ikastolan emanteko uh, eien aurrak, beraz uh, bai, gaur bi eta bihar barba iru. Itzoriekin uh, eh, urtan utziko du gure solasaldiak egelizalde, joit uh, eh, udalbiltzaren aipatzeko etorri zirela, larun batean iragan baitzen biltzak nagusia eta aktualitateari dutu gira ere milesker ikerrelizalde. Bai, milesker zuei.